Vaduz, Lindstenstein Luraldian. Mila sortziehun eta lautan hoita hamabiko agorila. Polin Meternik printzesa eta Kiel Manzeg Kondesa elkaren kontra borokatu zien espataz, duelian. Etzen bi emazten arteko lehen duela hatik, ama zazpigeren mentiaren erdialdian frantziako luretan halakuak aipatzen zien eta ingleteran ere bai. Lintztensteinekua beno mente bat lehenago, mila zazpiehun eta lautan hoita hamabian aldiz, Lady Almeria Brodok eta Elfinstone handearen artian bat e izan zela aipatu da. Duela ekarizian ez da Lady Almeria Bradoken adina zuintziteken zelaik. Afea ezinago seius bat, hots, unhuia kilikatzen dien haietaik bat. Veduzen beraz, mila sortziehen eta lautan hoita hamabian agitu harrek, oi handia ukentzian eta lehen duel emanzipatia bateatuke izan zen. Bi lehiakidez gain, hoien ordezko eta laguntzaliak emaztiak zien, baita duela antolatu eta gidatu ziana e, labinska baroisa beitzen. Duela hasi benolehen, labinska beak etzez etze zien bi espata harozaler geriti bilaiz ditian manhatu zeien. Duel hunen arauak bestenak bezala aitzinetik jakinaziak zienez, jentetza handia hulantu umentzen leku harta eta gehienak gizonak. Suposatzeko da, emazte duel zale haien emanzipazioan sustengatziaz gain beste arrazuake bazatekiela. Victoria Ingleterako ereginaen eraginez, Europan gainti hedatu morala zorotzak, arei pada guti usten behitzeien handeen bulharen miatzeko. Hatik, emazte haiek zutien bulharak jakutsi egzibizionista zielakoz, ez da haien suñeko kaiuak ez zikintzeko edo uratzeko, baizik eta orduko garaietan higiena eskasa zelakuan, arropen gainti egin zauri batek infekzioak ekar ahal zetzakelakoz. Lubinska baroi zahua, baroi izatiaz gain, medikuntzan jakintzun zen eta nabardua hoik bazakitzan. Duel batetan hilzia gaizabatzen eta infekzio baten biltzia uduiaz beste. Hots, arazu huna zuten geritigoa aropak kentzeko, hatik ez bortxan hain huna duela bea deitzeko. Uduz, antolatzen aizien muzika emanaldi batentako lili apainduek sortu behitzien bi emazten arteko dezadoztarzun hua. Eskerak uanokoz pastoaletako oholtzen apaintzeko liliek dakigunaz pu, ez die uanokoz holako arrenkua larik sortu. <laughs>